Coroone cae corax. Coroone phthoneesas a coraci, epitoe dia oionon, maunt thai antroopois, cae tomellon profainei, cae dia tuto up auton martureistai, e ethe ton auton AFICESTAI Cae de theasamene tinas hoidoporus pariontas hecen epitinos dendru kai stasa megala ec cragei. Ton de prosten phonen epistrafenton kai cataplagenton heis tis hupotuchon efe, al apiomen o filoi, corone garestin, hetis cecraguia oio non uc echei huto kai ton anthropon hoitois tois in anthamillo omenoi prosto e ton ison me afikeistai kai gelota of liskanusin